nori moteris, ko ieško moteris vyrė. Tai greičiausiai galima išskirti tokius dalykus kaip resursai, intelektas, fizinis stiprumas, fizinės galimybės, jautrumas, švelnumas, laimė, statusas. Turbūt būtų pagrindiniai. A, ambicija ir valia. Tai čia tokie būtų pagrindiniai dalykai. Tai taip bendrai galime įsivaizduoti, kad pagal evoliuciją moteris užprogramuota ieškoti pagrindę gero tėvo, kuris išaugintų sveikus ir gerus vaikus, kuris gali e, būti jautrus ir švelnus vaikams. Tuo pačiu jisai gali apsaugoti juos, jisai gali būti agresyvus, nuožmus, ryštingas, kaip reikia. Jisai gali e, žudyti ir okupuoti. Čia kalbu, aišku, aš perkeltinę prasme, kaip pagal evoliuciją suprogramuota, kad e, anksčiau, tarkim, įsivaizduokim, gentis ar nėra, tai e, moteris pasąmoningai ieško vyro, kuris gali suteikti resursus vaikams, tai reiškia maistą, pastogę, saugumą, visą kitą toliau jisai gali būti jai geras partneris, tai reiškia, jis jautrus, jis supranta ją, e, užuojauta, švelnumas ir visa kita. Ta pačiu tai yra elgima, ta prasme, e, gebėjimas ir su vaikais bendrauti, žaisti su vaikais, humoras. E, ir kitas variantas, tai turi kitą pusę, tai reiškia, kaip jis išeina į pasaulį, į palieka šeimą, jis yra kovotojas, jis yra agresyvus, jis yra nuožmus, nes jis turi pasirūpinti savo šeimą jisai turi uždirbti, jisai turi sumedžioti, jisai turi būti, kaip pasakyti, agresyvus tiesiog, turi būti, e, gebėti apsaugoti, ar ne, šeimą ir pasirūpinti šeimą. Tai toks yra bendras, galima sakyti, toksai įvaizdis <laughs> to idealaus vyro. Ai, taip pat yra toksai sėkmingumas, tai vėlgi tai susiję daugiau jau mūsų laikam, kad ir susijęs su statusu, ir su resursais. Tai iš esmės pirmas dalykas, ko moteris žiūri, kaip moteris vertina, tai yra ūgis, ar vyras turbūt aukštesnis už ją, tai rodo, kad jo fizinis stiprumas. Ir vėlgi tas fizinė kūno struktūra dažniausiai per daug krūmeningi vyrai pasąmoningai suteikia kaip pasakyti, nesveik. E, tai nėra sveikatos požymis, jeigu, nes jeigu vyras labai stipriai įsiriškina savo raumenis, tai rodo, kad jisai nėra atsparus lygoms, nes turi būti riebalinis sluoksnis tam tikras pas žmogų, kad būtų jis atsparus lygoms. Dėl to tai dažniausiai nėra patrauklumo ženklas, nes šiaip patrauklumas yra tai, kad tu esi vaisingas ir turi gerus genus. Šiaip iš esmės patrauklumo visi ženklai kad turi, tu gali sulaukti labai sveikų vaikų ar gali steigti uh, sveikos uh, spermos sveikiam vaikam. Ir uh, tiesiog, jeigu esi spinta, tai vėlgi <laughs> yra moterų, kuriam taip žiauriai patinka. Bet čia kalbam apie bendrus atvejus, kad dažniausiai merginam patinka raumeningi e, vaikinai, bet tai nereiškia, kad turi būti labai stipriai užsipumpavęs. Vėlgi turbūt bus žmonių, kurie sakys, va, tai ten yra koksai, nežinau, įžymybė, kuris yra storas, nuplikęs e, ir ten visoks koks anoks ir jis vis tiek turi labai gražią moterį ir dėl jo moteris vaiksta. Esmė, kad žymybėm veikia kiti faktoriai kaip statusas, e, kuris iš esmės viską nusveria. Tai jeigu turi, tarkim, labai vieną stiprų faktorių veikiantį tavo naudai, tai tu gali ignoruoti visus, ta prasme, daugumą kitų faktorių, nes vis tiek moteris jaus tau potraukį tai dėl to nereiktų kreipti dėmesio idealus, ta prasme, televizijai, nes kai tu esi žymus, iš esmės tavo išvaizda <laughs> per daug jau nėra svarbi. Kitas dalykas yra labai svarbus socialinis, in, šiaip bendras intelektas, bet intelektas nėra tik tai tavo IQ, kaip tu gali matematiką skaičiuoti, intelektas yra daugiau bendrasis, tai yra iš viso 7-9 intelektai pažmogų ir labai svarbus yra socialinis intelektas, tai dar kažkaip vadinasi intrapersonalinis, man atrodo, jisai pagal moksliškai, jeigu nori pavadinti. Čia iš esmės, iš esmės, kad ar tavo smegenis yra sveikos, ar tu neturi jokių lygų, ar esi protaujantis žmogus, ar gaudasi socialinėse situacijose. Ir apie socialinį intelektą mes pašnekėsim atskirai. Čia iš tikrųjų labai plati tema ir moteris, labai svarbu moteriams socialinis intelektas, tai kad tu supranti, kaip vėlgi tai yra daugiau etiketas, tai yra supratimas, ko moteris nori iš tavęs, bendra žmonių emocijų supratimas ir tiesiog gebėjimas suprasti bendras socialinės situacijas, kodėl kas vyksta, kodėl žmonės daro vieną ar kitą dalyką. Toliau gali būti tavo valia, tavo geraširdiškumas, tai vėl tas principas, kad jeigu esi geras žmogus, jeigu tau rūpi kiti žmonės, rūpinėsi kitais, Tai tai rodo, kad gali būti geras tėvas, geras tėvo savybės. Tavo valia, ambicija rodo resursus, kad tu, jeigu tarkim moteris mato, kad tu turi tikslą, tu jo sieki ir pasieki, tai rodo, kad jeigu būsi su ja, jeigu tu pasakai, kad su ja būsi, tai tu išliksi ją ištikimas. Ir jeigu negali pastebėti, kad tavo charakterė, va, tas tikslų siekimas, užsibrieštumas, kad laikai savo duoto žodo, žodžio tai yra geras faktorius, kad tu išliksi, išliksi su vaikais kaip pasakyti, užauginti savo vaikus, kad tu, todėl valia ir ambicija yra labai, labai stiprus faktoriai. Taip pat yra tavo statusas, ko, kokį statusą tu turi socialiniame rate. Tai jau čia ne tik tavo populiarumas. Populiarumas yra vienas dalykas, kitas variantas yra kaip žmonės apie tave atsiliepia. Tai yra vienas didžiausių faktorių, jeigu tavo draugai yra, tarkim, uh, gerai, apsi... kokie šis žmonės tave supa. Jeigu tavo draugai yra gerai apsirengę, tai rodo, kad jie turi gerą stilių. Jeigu jie turi taip pat socialinį intelektą, jeigu jie turi humorą, jeigu iš viskas susirašo į tai, kad jeigu žmonės nori su jais būti ir tu, vat, visi draugai aplinkui tai tokie supa, tai natūraliai moteris man, manys, kad, ta prasme, kad tu jas akise turėsi šiek tiek aukštesnį socialinį statusą. Nes tavo draugai faini, jeigu, jais, jeigu moteris su jais būna, tai jos socialinis statusas kyla, taip pat ir jeigu su tavim būnant, jos socialinis statusas kyla. Tarp, jeigu tavo draugai ten blogai rengiasi, nesu, neturi gero humoro jausmo, neturi to rano, šiaip nesupranta socialinių situacijų, yra drovus, intravertai, nežino, kaip bendrauti ir taip toliau. Tai vėlgi, moteris būnant šalia jų, pasąmoningai jo socialinė vertė krenta. Ir vėlgi, moteris nedaro šitų sprendimų, nesurinkosios moteris ir nesugalvoja, žiūrėk, mes mylėsim tik tos bičius, kurie moka bendrauti, kurie daro taip ir taip. Tai yra pasąmoningi, iš evoliucijos atėjo tokie dalykai, kurie yra bendri viso moteriu. Kitas dalykas, kaip bendrai tave vertina žmonės. Ar žmonės nori, ta, ta prasme, kad tu būtum šalia jų, ar apie tave gerai atsiliepia, nes jeigu vėl kažkokie ten uh, E, jos draugės ar bendrai iš, jinai iš kažkur tai išgirsta, kad tu ten esi koks vaidmainis, ar tu esi, nežinau, tu šiaip nesi geras <laughs> žmogus, nesi geras širdis, um, kad tu mm, tiesiog kažkaip neigiamai apie tave, jeigu atsiliepia, jo tavo socialinis statusas labai krenta ir e, iš esmės tai e, bendras va, toks supratimas statuso yra toks, kad moteris vertina statusą yra vienas svarbiausių faktorių, Nes jeigu jinai ben, bendrai mato, kaip tave žmonės vertina, tai tai yra labai geras, e, kaip pasakyti, e, spėjimas, nežinau kaip čia, labai geras rodiklis, pagal ką galima vertinti bendrą tavo elgesį. Nes jeigu tu, tu turi draugus ir tu iki šiol buvai tas, kas tu esi, e, draugai taip ir sudarė tavo nuomonę, kad tu esi geras, fainas bičias, ir dėl to tai rodo, kad tu iš tikrųjų esi toks žmogus ir tam galima tikėti. Tuo tarpu, jeigu tu turi sugadinti santykius, kažkas apie tai negatyviai atsiliepia ir e, tai rodo, kad kažkas tam yra negerai, kad e, tu kažkaip elgies blogai ir, ir kad jo socialinis statusas ir gali kristi, jeigu jį bus su tavim. Toliau eina resursai, tai yra ar tu a, sugebi savimi pasirūpinti, ar tu gali aprūpinti šeimą. Tai bendrai galima sakyti, tai viskas susiję tavo statusą, ir taip toliau tavo intelektą, bet iš mes resursus nulėmė tai. Tai tavo valia ir tavo intelektas. Pagrindiniai du dalykai. Tai reiškia, kad ar tu būsi sėkmingas vienoje ar kitoje srityje. Jeigu tu esi sėkmingas bet kurioje srityje, nu tarkim pasirinkai vieną sritį ir tu esi sėkmingas, tai rodo, kad tu suteiki, res, gali suteikti resursus, tai vėlgi yra labai patrauklu. Čia esmė, kad nesvarbu, kokia tai sritis yra, svarbu, kad Tau tai reikia pasirinkti vieną sritį, įsiaiškinti ją ir būti <laughs> sėkmingas. Tarkim, aš nesu sėkmingas visose sritise ir jeigu aš pasirinku tokias sritis, kuriuose aš nesu sėkmingas ir moteris tai pastebi, tai nėra patrauklu. Vėlgi tas sėkmingumas nėra dėl to, kad moteris yra ten materialistės ir nori iš tavęs daug pinigų gauti. Tai yra pasąmoningas faktorius, kuris parodo, kad tu gali pasirūpinti savimi, gali pasirūpinti ir šeima. Ir dažnai, jeigu gali parodyti tam tikras situacijas, kuriuose moteris mato, kad esi sėkmingas, tai iš tikrųjų labai yra patrauklu. Jeigu tai yra tas pats, kas gali parodyti, kad, tarkim, kad ta, tu esi savo draugų lyderis, ar kažkokias iš šias lyderio savybės gali, bet pamiršau paminėti, kad lyderio savybės, gebėjimas dominuoti, gebėjimas prisimti atsakomybę, padaryti sprendimus irgi yra labai patrauklu, patraukli savybė. Nes tai vėlgi rodo, kad tu gali pasiekti tai, ko nori, tu gali suteikti resursus, tu galėti tai padaryti tą areną ir visą kitą. E, bet taip pat reikia nepamiršti, kad, tie, kad gebėjimas būti lyderiu, visos tos savybės, yra, jos taip pat yra siejamos su gebėjimu būti jautriu, gebėjimu būti empatišku, nes tai rodo, kad tu būsi geras partneris, tai rodo, kad tu sugebės e, prižiūrėti vaikus ir būti su vaikais. Tai nereiškia, kad yra tokie pasakėme, kad moteriam patinka vien tik tai šikniai, <laughs> labai blogi, tokie tipo vaikinai, arba kad e, tie geri vyrukai, nice guys, visą laiką baigia paskutinį. E, esmė, kad moteris nori ir tų, ir tų dalykų. Jeigu tu esi tik tai geras berniukas, kuris yra geras širdis ir yra labai jautrus ir visa kita, bet tu neturi nei fizinių, nei nei resursų neturi, nei, nei statuso, nei lyderio savybių, nei viso kito, tai tai sorry, ta prasme, to neužtenka, turi kultivuoti visas kitas savybės. Kita vertus, jeigu tu esi dažniausiai tiem visiem geriam bičiukam, kuriam dabar ką tik apibūdinau, kurie yra gerai širdžiai, bet neturi visų kitų savybių, tai jie dažniausiai yra labai puikūs partneriai ilgalaikiam periodui, bet jiem labai sunku susirasti moterų trumpalaikiam santykiam Ir šiaip jie dažniausiai neturi pasirinkimo, e, ką jie gali išrinktis, nes pagauna vieną moterį ir jie, kaip pasakyti, užrakina <laughs> prie savęs. O kitas variantas yra tie šikniai, kurie turi vien lyderio savybės, vien dominavimą, gali būti ir fizinis stiprumas, ir e, tai, kad jie turi pasitikėjimą savimi, jie yra charizmatiški, jie gali bendrauti, tai yra intelekto požymis charizma, tarp kitko. Tai visa tai yra va tas šikniaus požymiai ir jiem atvirkščiai būna. Jiem labai paprasta surasti trumpalaikių santykių, jie turi galbūt daug pasirinkimo su tų trumpalaikių santykių, bet jie tiesiog yra absoliutai, absoliučiai, absoliučiai, absoliučiai nesėkmingi ilgalaikiuose santykiuose. Jiem tiesiog, nu, katastrofiški, katastrofiški visiškai. Nes jie vėlgi tu neturi tų jautrumo, tų gero, gero tėvo savybių. Toliau negatyvumas, depresija, čia užsuina į tai, kad laimė. Tai šiaip nei viena moteris <laughs> nepamilo vyro dėl to, kad jis yra de depresijai, <laughs> kad jis nori nusižudyti, tai tai tikrai nėra patrauklu. Ir vėlgi, kaip vyras tvarko su emocinėmis problemas labai yra svarbu, nes tai parodo, koks tu būsi geras partneris ateityje kaip tu gali spręsti konfliktus. Ir kartais moteris specialiai netgi, vėlgi, pasąmoningai išprovokuoja konfliktus ir žiūri, kokį tavo emocinį stabilumą. Nes jeigu, tarkim, tu nesutvarkai su savo problemu, su savo emocinėmis, tai didelis, didelis faktorius, kad tu santykiuose taip pat būsi nestabilus ir negalėsi sutvarkyti su savo ir tieks e, moteris, ta prasme, visom tom problemom bendrom. Toliau yra tas buvimas, vėlgi, žaismingų, gebėjimas džiaugtis gyvenimu, to pačiu humoras, tai bent jau tokie laimės turbūt dalykai. Ir e, tai vėlgi rodo, kad tu esi geras tėvas, jeigu tu gali e, gyventi visus šitos faktorius. Nes humoras yra universaliai patrauklus dalykas, jisai signalizuoja, kad tu vėlgi turi, esi sveikas, tu esi, turi, tavo protas yra sveikas, tai rodo intelektą, ypač socialinį intelektą, Tai rodo, kad e, tu gali žaisti su vaikais, kad tu būsi geras tėvas, tu gali spręsti ginčius, tu gali sutvarkyti su emocinėmis problemomis, su humoru. Tai rodo, kad tu būsi geras ilgalaikis partneris. Ir daugumo žmonių gyvenimai yra tiesiog visiškai, nu, nuobodus. Ir iš tikrųjų moteris labai vertina tą humoro jausmą. Tai nėra, ta prasme, jeigu tu vien tik tai juokų maišas ir daugiau nieko nesugebi, tai ta prasme, to neužtenka, bet humoras yra vėlgi patraukli labai savybė, jeigu sujungus ją su kitomis savybėmis. Tai vėlgi, toliau einant yra valia ir ambicija, ir daugumai žmonių gali pasirodyti, kaip čia gali būti valia susijusi su tuo patrauklumu. Bet tai rodo iš tikrųjų, kad tu gali pasirūpinti savimi, kad tu valgai sveikai, kad tu sportuoji, prisižiūri, tu turi valią, pavyzdžiui, atsispirti priklausomybėms ir, tarkim, ten nesi narkomanas kažkoks, vis atrodo, kad tu esi, gali būti geras tėvas savo vaikam, kad tu gali pasiekti tikslus, kurių, vėlgi, kuriuos jau pasakojom, kuriuos, kuriuos nusistatai, tai rodo, kad tu esi geras ilgalaikis partneris. Toliau yra labai svarbus, vėlgi, intelekto požymis, tai yra empatija, empatija. Moteris nori būti suprastas, nori būti išklausytas. Tu turi sugebėti matyti pasaulį taip, kaip mato ji. Turi suprasti tiek jos draugus, kaip masto jos draugai, tiek jos pačios baimės, tiek jos svajonės, tiek jos ambicijas, visus tos gilius dalykus, apie kuriuos galbūt net nežino dauguma artimųjų žmonių. Iš tikrųjų labai nustepsi, kiek, pavyzdžiui, jeigu tu sugebėjai išsiaiškinti va tos gilius dalykus, tai kaip moteris iš tikrųjų tave jau vertina, nes dažniausiai tokių dalykų net nežino patys artimiausi žmonės. Kartais žino, bet esmė, kad tai sukuria labai stiprų ryšį, jeigu tas pačias, pačias giliausias paslaptis gali įsiaiškinti. Ir kuo geresnė empatija tu sukuri, tuo labiau žmogus pasitikė tavimi. Ir čia labai toks dalykas įdomus kaip oksitocinas. Oksitocinas yra laimės hormonas ar molekulė, Nebecin elementas tiesiog cheminis tavo kūne. Ir esmė, kad kai tu esi laimingas, oksitocinas dauginas ir didėja. Ir e, didelį oksitocino kiekį rodo, kad žmonės laukoja labai daug labdarai, nori padėti kitiems žmonėms, yra tokie bendrai gerai širdžiai. Ir būtent tas oksitocinas, jeigu turi didelį oksitocino kiekį, tai tu automatiškai pasitikė kitais žmonėms. Ir kai būdas suku, padidintas oksitocinų kiekis, tai pagrindė jie didėja dažniausiai, kai poros mylisi, sekso metu jie labai išauga. Kita, kitas dalykas, kaip liečia vieni kitus pora arba ten žmonės, kaip, pavyzdžiui, tu apkabini kažką, tai ir ne, ne tas paprastas apkabi, apkabinimas, bet kaip tu apkabini kažką ir stipriai suspaudi ir taip ilgai išlaikai, nu kokias penkias sekundės ir būna tas faktorius kaip, o, paprastas atsikimas ir, o, tas žmogus nuoširdžiai mane apkabino. Jis iš tikrųjų <laughs> kažkokius jausmus, šitą prasme, tokius šiltus rodo. Ir tas būtent labai stiprus, ir toks galingas, tas stiprus toks apkabinimas ilgesnis, kur laikai žmogų ir tiesiog visiškai pasiduodi jam, taip, tiesiog labai geras jausmas. Tai iš esmės, kad ir kaip keistai atrodo, bet kuo tu daugiau lėti moterį, kuo daugiau yra fizinio kontakto, tuo didesnis oksitocino kiekį ir tuo didesnis pasitikėjimas išauga tavimi abipusis pasitikėjimas. Šiaip taip pat, kuo tu jaunesnis esi, tuo iš tikrųjų statuso svarba yra didesnė. Vėliau statusą gali atpirkti kitais dalykais, bet pavyzdžiui, mokykloje statusas nu, neįtikėtinai yra svarbus ir turbūt pats svarbiausias elementas. Tai aš jeigu tave aplinkui gerbė žmonės, palaiko, jeigu nori su tavim būti, tai ir merginos norės su tavim būti. Nu, nes tai yra, kaip pasakyt, tokiuose vietose, kadangi tu visą laiką praleidi su tais pačiais žmonėm, 12 metų, tu pagrindinis faktorius laikia gentise yra statusas, statusas, statusas, statusas. Ir visos tavo, kaip pasakyti, galimybės nusprendžiamos vien tik statusu. Tačiau, pavyzdžiui, jeigu tu neturi mokykloje gero statuso, aukšto, tai iš tikrųjų yra gerai, kad baigus mokyklą tas statusas visiškai pasinaikina ir ta gali akimirksniu, ne akimirksniu, bet labai lengvai įgyti tam tikrose sferose Ir e, ta prasme, tai, kad tu neturi mokyklos statuso, tai visiškai nereiškia, kad tu vėliau jo neturėsi, nes vėliau jis visiškai nepriklausomas. Pavyzdžiui, vaikinai, kurie ten buvo labai mėgiami, ten merginų ir ten, kurie ten turėjo labai daug pasirinkimų ar buvo labai kieti, ten po mokyklos dirbs kokioje ten pizzerijoje, visą gyvenimą, bus ten prasigėrę ir jų visas startas bus dingęs ir visa jų sėkmė su moterim irgi bus dingus. Tai dėl to, sakau, po mokyklos tas statusas gali būti labai lengvai ir paprastai gyjamas, tai pavyzdžiui, kad tu iš esmės į kažkokią sritį sėkmingas, tai iš karto tavo statusas toje srityje yra aukštas. Pavyzdžiui, tu lankai jogos burelį ir ten tu esi krūtas jogas <laughs> ir tiesiog uh, tau patinka ta joga, irgi tuo atveju veikia, plus tavo šiaip patrauklumo faktorių veikia labai daug, bet tai kartu eina ir, ta, ir statusas, kad tu iš vis esi vienintelis vyras, <laughs> greičiausiai tam burelį. Tai jau tau suteikia statusą. Kitas variantas, kad e, jeigu tu iš tikrųjų gerai atlieki jogą, tai moteris tą žiūri kaip tam tikrą autoritetą ir taip toliau ir panašiai. Negaliu iš tikrųjų, kaip pasakyti, Tai, ta prasme, negaliu apibriežti, ant kiek yra svarbus statusas. Nu, čia yra vienas iš svarbiausių faktorių, kaip moteris renka, renkasi vyrus. Ir e, mūsų iš esmės smegenys yra užprogramuotos siekti kuo aukštesnio statuso ir iš esmės suprasti pagal kitus žmonės, pagal savo hierarchiją arba gentį, kurioje tu esi. Gentis perkeltina prasme ta, kad e, kiekviena socialinė situacija yra kaip atskira gentis – kur yra pasąmoningai suprantama, bet tu visą laiką įėjęs į kambarį, tu maždaug visus žmonės nuskanuoji pasąmoningai ir maždaug įvertini, kur, kur tarp jų aš esu, koks man yra tarp status. Ar esu, esu vidury, ar esu žemai, ar esu aukštai. Ir priklausomai nuo to, koks tavo statusas smegenys nustato, e, priklausomai nuo to tu suteiki, kaip pasakyti, savo e, leidimus elgtis vienaip ar kitaip. Jeigu tavo aukštas statusas tam tikroje aplinkoje, tavo smegenys tau suteikia E, elgtis daug labiau iššaukiančiai ir daug labiau, daug daugiau laisvės tau suteikia tiesiog. Tuo tarpu žmogus, kuris jaučia, jog jo statusas yra žemas, jis tau savo suteikia labai, labai, labai, labai mažai laisvės. Ir apie statusą pakalbėsime kitose videose, e, kitose audio įrašuose. Daug kas turbūt atrodys, kad aš kalbu apie tai, kaip būti geru vaikinu. Ir tai yra tiesa, tačiau tavo tikslas gali būti lygiai toks pats, kaip buvo mano anksčiau, kai aš norėjau tiesiog išdulkinti kiek įmanoma <laughs> daugiau merginų. Ir vėlgi tavo tikslas gali būti ta pati mergina ir netgi žmona. Bet e, pamatai yra, ta prasme, iš esmės viskas taip pat abiem atvejais, kad ir ko tu sėki. Ir geriausias būdas pasiekti savo tikslą tai yra ištobulinti savo tos pamatinius įgūdžius, e, kad būtum patraukus moteriams. Žinoma, yra skirtumų, kaip reikia ką siekti. Aš jūs įvardinsiu, bet kaip jūs sakiau, pamatai yra tie patys ir išmės viskas yra beveik taip pat, tik vėliau yra šiokių tokių skirtumų, kaip reikia kitaip kaip pasakyti, pasirinkimų savo daryti. Taip pat yra pažintinė arba seksualinė vertė, tai reiškia, kad moteris pasirinks vyrus, kurie yra panašios vertės kaip ir jie. Tai reiškia, kad jeigu abu du žmo, jeigu vyras yra gražus, dažniausiai yra gražią patrauklią moterį, jeigu vyras yra nutukęs, tai dažniausiai jis galės surasti tik nutukusią moterį. Jeigu um, vyras ten vėlgi yra neturtingas, dažniausiai suras tik tai neturtingą moterį. Nes žmonės linkia sporuotis tik tai su panašios vertės kaip pasakyti, partneriais. Apie tą rinkodaro visą vertę ir, ir, ir pažinčių rinką padariau kitą audio įrašą, kurį irgi taip pat galite išklausyti. Ir taip pat yra dar toks dalykas kaip vėlgi auklėjimas, nes kiekviena yra tam tikri tie evoliuciniai faktoriai, ne, kurie aš jas išvardinau. Kitas variantas yra psichologiniai tokie faktoriai, kurie priklauso, pavyzdžiui, nuo auklėjimo. Tai yra toksai žinomas e, labai psichologų fenomenas kaip pasąmoningas savo tėvo idealo ieškojimas arba tėvo idealo vengimas, priklausomai koks buvo santykis su tėvu. Tai tiesiog dažnai žmonės ieško, jeigu vyras ieško pasąmoningai savo mamos idealo, jeigu moteris ieško pasąmoningai savo tėvo idealo. Ir jeigu, pavyzdžiui, tėvas buvo smurtaujantis, tėvas nesirūpinoje, tėvas ten buvo emociškai nestabilus, ten buvo daug pykčių ir taip toliau ir neprižiūrėjęs. Dažnai būna tokių moterų, kuriuom būtent patinka, jos ieško būtent tokio vyro, kuris būtų emociškai ir fiziškai smurtaujantis, fiziškai nesirūpintų, elgtųsi kaip su šiukšle ir būtų tiesiog psichopatas. Ir ta prasme, yra tokių moterų, kurios iš tikrųjų jom yra patrauklu, tai, bet tai, ta prasme, <laughs> tai yra mažumos Ir dažnai gali galbūt tas moteris pamatyti ten, nežinau, išgerusios klubuose, e, bet aš čia nedrau stereotipų, klubas eina visi žmonės, e, vienokie ir kitokie, bet esmė, kad turi, turi suprasti, kad dažnai būna tokių moterų, kuriuom tiesiog patiks, jeigu tu elgsiesi su jie kaip su šiukšliu, jeigu taip galima pasakyti. Bet tokios moteris yra labai trumpalaikiam santykiam, tai galbūt ir nieko blogo, bet geriau su tokiu moterim išvis neprasidėti jokiem santykiam ir vengti, nes su jom bus tik tai problemos. Kitas dalykas, kad gali būti taip pat, kad e, ieškoti visiškai atvirkščio varianto, negu koks buvo tėvo idealas, jeigu, ta prasme, čia jau psichologiniai dalykai, bet jeigu tos smegenys yra užprogramuotos vengti tų viso to jo charakterio, tai galbūt tu gali šis atvirkščią variantą surasti nei savo mergina gali ieškoti, nei, nei iš tikrųjų jos yra tėvas. Tai pavyzdžiui, jeigu tėvas yra šiknius, jinai gali ieškoti visiškai gerą širdžių. Bet čia tas pats tinka ir, ir, ir vyram, kad tu gali ieškoti, pavyzdžiui, visiškai priešingo varianto negu tavo yra mama, arba visiškai analogiško varianto <laughs> negu tavo yra mama. Bet čia tokie dalykai daugiau yra subjektyvus ir dar mokslininkai kaip ir nežino, dėl, arba tiksliau žino, gal aš tiesiog ne, per daug nesidomėjau to, priežasčių, kodėl ir kas čia taip įvyksta. E, moterų pasirinkimai iš tikrųjų labai keičiasi, keičiasi vien dėl to, ar jos yra menstruacijų, ar ovulacijos stadija, keičiasi tai, kas yra svarbu daugiau, ar jinai nori tų, kaip pasakyt, seksualinio savo patenkinimo, trumpalaikių ir ilgalaikių santykių. Ir netgi amžius skiriasi, pavyzdžiui, jeigu, jeigu 18-22 metų merginos ar ten 20, bet tos jaunos, dažniausiai daugiausiai kreipia dėmesio į statusą, į tavo fizinį patrauklumą, iš esmės į tavo tą populiarumą. Tai reiškia, pavyzdžiui, ten, dėl ko jaunos merginos ten nori biberio, nori ten visų kitų dalykų, Nes iš esmės jos daugiau nežino <laughs> kitokių kriterijų, pagal ką jos gali atsirinkti savo partnerį. Ir po to, kaip jos nudega arba kaip supranta, kad statusas ne vien, ne vien statusas yra svarbus, tada, kaip pavyzdžiui, ateina 23, 27 metai ar net ten kokiu 30-40 metų, visiškai pasirinkimai pasidaro kitokie, nes jau moteris turi daugiau patirties ir jos jau iš tikrųjų žino, ko jos nori. Ir kitas dalykas, kodėl nereikėtų klausti moterų, ko jos nori. Nes kaip jeigu paklausi moters, tai jinai to visą laiką atsakys tą patį. Aš ten noriu gero berniuko, kuris man gėlės atneša, kuris man duris atidaro, kuris man yra labai geras, mielas, kuris visais rūpinasi. Ir tai yra tiesa, moteris nori šitų faktorių, bet tai yra tik tai 20 procentų turbūt viso pilno paveikslo, ko moteris nori. Kita vertus yra ir tokių moterų, kurios tikrai žino ir pasakys tau šviesiai, ko aš noriu. Aš noriu vyrą, kuris yra geras lovoje, kuris mane paima, išbarškina kaip reikalas. Taip pat noriu, kad jisai manim pasirūpintų, taip pat noriu, kad jisai daug pinigų uždirbtų ir ten dar kažką. Ta prasme, kur bus tokie realistiški variantai, ko nei nori. Ir po to pagaliau žaugant tie prioritetai gali išaukti. Pavyzdžiui, vienas prioritetas yra, kad jis turi labai geras būti lovoje vienom moterim, kitom lovos prioritetas, tas seksualumas yra pats paskutinis, jam nelabai net svarbu tas intimus gyvenimas. Bet Nereikėtų klausti todėl, kad nei iš tikrųjų tu <laughs> supranti, ko tu nori, nei moteris žino, ko jos nori. Nes visi tie faktoriai yra pasąmoningai mūsų, mes, ką mes matom, patr, kaip pasakyti, kaip patrauklų e, savo antrojo, ieškant antros pusės. Visi tie faktoriai yra tokie pasąmoningi, mes apie juos negalvojame, mes jų nežinom. Ir iš tikrųjų tik tai, kaip pasakyti, mokslo pagalba arba Tik tai per daug patirties už galiausiai supranti, ko iš tikrųjų nori ir kas tau yra patrauklu. Tai ką aš čia norėjau pasakyti visų šituo įrašu. Yra labai didelis mitas, kad, sakau, moteris nori to gero berniuko. Bet jeigu esi vien gera širdis ir neturi visų kitų savybių patrauklių ir turi tik šitas savybės, esi geras ir tu nori rūpintis mergina, Dažniausiai tai būna labai nepatrauklu, nes tu tampi tas, kuris bando, tu, ta prasme, nusižemini moterį ir tampi kaip šuniukas, kuris klauso visų jos nurodymų. Ir, kaip pasakyt, tu tampi per daug jai paslaugus, per daug saugantis ją, per daug kontroliuojantis, per daug pavydus. Iš esmės, tu dažniausiai tai būna variantas, kai vyras nėra pilnai, manau, gal suaugęs, jis negali pasirūpinti visų pirma savimi. Nes tas žmogus, kur ten, nu čia tas variantas, kaip tu be persto merginai rašai ten tūkstančius SMS, <laughs> bet dėl to, kad pats neturi nieko, ko gyvenime veikti, dėl to tu iškeli moterį ant podimo, taip sakoma. Taip sakant, tu jos uh, poreikius vertini aukščiau negu savo poreikius. Kai Normaliu atveju tiek tavo, tiek jos poreikiai turi būti tolygus, lygiai. Ir būti džentelmenu, atidaryti moteriai duris, a, kaip pasakyti, palidėti ten jie kažkur, tai yra viskas nuostabu, būtina moterim tai patinka. Bet jeigu nėra kitų faktorių, tai kuriuos aš toliau užvardinau, visus tuos faktorius, tai tai gali būti silpnumo požymis. Taip pat kaip ir jeigu tu vien esi agresyvus šiknius, kuris tiesiog nori kontroliuoti ir arogantiškas ir taip toliau. Taip pat yra silpnumo požymis, tik tai išve, išreikštas kita, kaip pasakyt, nu, kita perspektyva. Ir esmė, kad balansas yra tas pats svarbiausias ir čia yra absurdas, kad moteris nori vien tik tai šiknių ir kad, tipo, jeigu būsi džentelmenas, tai ten bus labai blogai. Nu čia pikapų yra tokie stereotipai. Tai nėra tiesa. Tai yra tiesiog sugalvoti stereotipai, kurie pagristi tik tai paskalom. Ir iš esmės, sakau, geriausias variantas turėti kuo daugiau visų tų e, faktorių, kuriuos aš išvardinau.